Plurlingvezzo estas sana. Dua parto. Tiu rapidezzo estas atingebla tiel, che laulonge de la alpendagioi de la nervo celoi, cie la impulsoi devas migri, tiui alpendagioi estas circau mantelitai per gras en hava tavolo, nome la mielino. Per tio la rapidezzo de la plus endado pli altigas, de tri metroi en secundo sen mielino al pli ol cent metroi cun mielino. Mielinisitai fibroi aperas en blanca coloro, onido parolas pri blanca masso au blanca substanzo. Ce pli agiai du linguloi, pruve trovigis plida funccianta blanca substanzo olce unu linguloi ca ja aparte en la cerbo structuro, ciu cun ligas la dextran cun la maldextra cerbo duono. Rapida interchangio de informoi inter ambau cerbo duonoi estas ja desirinda, char por la funcciado de la cerbo, cun nodigioi havas grandan signifon. Grandan attenton antau quelcae iaroi causis studaggio. Gruppo de esploristoi povis pruvi che c'è du cae plur linguloi certa regiono en la cerbo pli densigas, do che gi pli dicigas. Tiu pli densigio estas causata de la intensa applicado de plurai lingvoi. La etsoi de la plurlingva cerbo conducas al tio, che gi estas ne nur tre flexema, sed ancau tre resistema. Plurai lingvoi en la cerbo prisorgas che pro i mal construai procesoi, ocasas primal mal rapide. Niscias intertempe che c'è du cae plur lingvuloi, affectioi de demenso ec aperas quargis quiniaroin pli poste, cio interalie cun rilatas cun la di plidicigio de regiono en la cerbo. Studajo, chio estis publicigita fine de la passinta iaro, Crome montris, che plur lingvezzo povas protecti grava in funccioin en la cerbo. La esploristoi analise pristudis unu cae plur lingva in pacientoin post apoplexio, cae constatis, che du lingvuloi esti signife plimal ofte trafitai de cognai defectoi ol unu lingvuloi tion ili explicas per la aparta trainado de la plenumae funccioi en la plurlingua cerbo. La efficoi prilasano, cutime jane estas la unuae argumentoi ciuin presentas la subtenantoi de la ueble jam en la infan varteio comenzanta ofertato de fremda lingvo. Ili tamen pruvas, cune cun aliae el trovoi, la valoron de lingvae investoi por clerigo. La demando, ciu rentumas la lernado de fremda lingvo, ne nur aperas vide al fruai clerigai offertoi. Tio concernas ancau pli mal fruain vivo fasoin cae clerigain fasoin. Sed ne estas iam tro mal frue por profiti el la lingvo lernado? Ne. La shangigia capablo de la cerbo, iadum infanagio estas aparte granda, pro tio estas multai argumentoi por comenzi frue la lingvo lernadon. Sed ancau se oni nur pli mal frue lernas fremdan lingvon, tiam ancorau io ocasas en la cerbo. Gravas lerni la fremdan lingvon laueble bone. En memorigi quelcain vortoin au fraseroin, quelcain tagoin antau la forvoiaggio, ja estas belete, por povi contacti fremdlandanoin, set tio ne suficias por starti procesoin en la cerbo kiuin gi besonas porque oni ancau povu giui la sanain avantagioin de plurlingvezzo.